nog tussen hulle tanden, voordat dit gekuil was, toe die toeren van die Heere alreeds ten die volk ontvlam het, en die Heere het onder die volke baie groot slachting teweeggebring. Daarom het hulle die plek genoem Kibroot uit Ava, want daar het hulle die volk begrawe wat zo so begeerig was. Van Kibroot uit Ava af het die volk weggetrek na Aserot toe, en hulle het in Aserot gebleven.